وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون na hatukumtuma nabii yoyote katika mji ila tuliwapatiliza wakazi wake kwa taabu na mashaka ili wapate kunyenyekea thumma badalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون kisha sisi hubadilisha mahala pa ubaya kwa wema hata wakazidi na wakasema taabu na raha ziliwafikia baba zetu basi kwa ghafla tukawashika hali ya kuwa hawajatambua ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون na lau kuwa watu wa miji wangaliamini na wakacha Kwa yakini tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi Lakini walikanusha basi tukawapatiliza kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma Afa amina ahlu qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum watu wa mijini wameaminisha ya kuwa adhabu yetu haitawafika usiku na wamelala awa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun au watu wa mijini wameaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika mchana nao wanacheza afa aminu makra Allah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون Je, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu? Kwani hawajiaminishi na mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu wenye kuhasiri. الله أكبر الله أكبر لا Na sisi hatukumpeleka nabii yoyote kwenye mji, akawalingania watu wake wafuate dini ya Mwenyezi Mungu iliyo sawa, na wao wakakataa kukubali huo wito, ila tuliwapatiliza kwa ufakiri na maradhi, ili wapate kuwa wanyonge na wamombe Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kumsafiania wapate kuondokewa na balaa na wamuitikie mtume wake. Basi tena ilivyokuwa hawakufanya hayo, bali wakaendelea na ukafiri wao na inadi yao, tukawapa mtihani wa kuwapa neema badala ya dhiki ili kuwapururia tu tukawapa kutononoka na nafasi nzuri nasiha na afya mpaka wakawa wengi na mali yao yakazidi wakasema kwa ujinga wao hayo yaliyowapata baba zetu na mahna na balaa na starehe na neema hayo yote ndiyo shani ya ulimwengu shida na neema huwajia watu kwa zamu hawakuzindukana wakajua kuwa haya ni malipo ya kufuru zao wakajizuia na kwa hivyo wakawa hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu iliyotukuka shani yake katika sababu za matengenezo na uharibifu wa binadamu na nini linaloleta neema na nini linaloleta dhiki matokeo ya hayo ni kuwa Mwenyezi Mungu aliwapatiliza kwa kuwaletea adhabu ya kuteketeza kwa ghafla na wao bila ya kujua nini litawafika. Na lau kuwa watu wa hiyo miji wangaliamini waliokuja nayo mitume na wakatenda waliowahusia na wakajitenga na aliyoyaharimisha Mwenyezi Mungu tungaliwapa baraka nyingi zitokazo mbinguni na kwenye ardhi kama mvua na mimea na matunda na wanyama na riziki na amani na kusalimika na misiba. Lakini wao wakapinga na wakakadhibisha mitume, basi tukawapatiliza kwa adhabu na wamelala kwa sababu ya ukafiri na maasi walioyazua. Basi huko kushikwa walikoshikwa kwa adhabu ni matokeo ya lazima kuwa kwa ajili ya maovu walioyachuma na yawe kuwa ni somo kwa walio kama wao ikiwa wanayatia akilini. Je, watu wa hii miji walioletewa wito wa manabii wao na wasiwaamini Wamejiaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika nao wamezama katika usingizi wao. Je, watu hawa wameghafilika na wamejiaminisha kuwa adhabu haitawajia mchana kweupe na jua linawaka nao wameshughulikia mambo yasiyo na faida nao. Je, hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu anavyokwenda nao wanaokanusha hata wakajitumainisha kuwa haitowafika adhabu usiku au mchana naye huipeleka kwa mpango wake wasiouona watu hakika hawawi wajinga wa mpango na mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kuadhibu ila wale wanaokanusha wenye kuzihasiri nafsi zao kwa kutozinduka katika mambo yaliyohusu kufanikiwa kwao